bab pitu. Bareng wis rampung anggone ngandika marang wong akeh. Gusti Yesus banjur mlebet ing kutha Kapernaum. Ing kono ana perwira tentara Rom duwe abdi sing ditresnani banget. Abdi mau loro banget wis meh mati. Bareng krungu bab Gusti Yesus, perwira mau nuli akon marang pangarping wong Yahudi sawetara ngaturi Gusti Yesus supaya kersa rawuh marasake abdine sing loro mau ana ing omahe. Wong-wong sing padha didawi sawise ketemu Gusti Yesus banjur nyuwun kanthi adreng supaya kersa rawuh lan paring pitulungan marang perwira mau ature. Perwira menika pantes panjenengan paringi pitulungan. Awit tiang menika tresno dateng bangsa kita, malah sampun ngedekaken sinagoge kangge kula sedaya. Gusti Yesus nuli tedak bebarengan karo wong-wong mau menyang omai perwira rum kuwi. Nalika tindak wis cedak karo omai. wong mau akon konco kanca kancane metuake Gusti Yesus karo matur, "Guru, mboten perlu repot-repot tindak dateng griya kawulo. Kaulo mboten pantas panjenengan rawi. Kaulo piyambak inggih rumaus mboten pantas suan datengar ngarsa panjenengan. ramilo prayogi menawi panjenengan kersa ngandika sakecap kemawon mangke rencang kawula temtu lajeng saras awit kawula piambak inggih kedah tunduk dhateng pengageng kawula lan sangandhap kawula inggih wonten prejurit-prejurit ingkang kedah tunduk dhateng perintah kawula menawi kawula agen dhateng ingkang setunggal lunga piyambakipun inggih kesah menawi kawulo agen dateng sanesipun mrenio piyambakipun inggih dateng utawi menawi kawulo agen dateng rincang kawulo iki lakonono piyambakipun inggih lampai Parang mireng aturi perwira mau Gusti Yesus gumun banget panjenengani nuli mirsani wong akeh sing padha nderekake sarta ngantika aku durung tau tumon pengandel sing semono gedene senajan ing antarane wong Israel pisan. Nalika wong-wong sing padha diutus tining perwira rum mau bali tekan omahe meneh, abdi sing loro mau ketemu wis waras. Ora let suwi Gusti Yesus tindak menyang kutha Nain. Para sekabate padha nderekake lan wong akeh iya padha gumrutuk ngetutake. Bareng tindake Gusti Yesus wis meh tekan saketenging kutha. Ana layon lagi dipikul metu saka seketeng mau. Sing mati kuwi nom-noman, anak untang-anting, embokne wis rondo. Ake wong sakutha kuno sing padha melu ngiringake layone bebarengan karo rondo sing kepaten mau. Gusti Yesus trenyuh penggalihe. Mergo saka welase nuli ngandika, "Aja nangis, Bu." Gusti Yesus nyelaki pandu sanilan ditemek. Wong-wong sing padha ngusung bandu sama nuli mandek. Gusti Yesus banjur ngandika, "Ger, aku dawuh marang kowe, tangio." Nom-noman sing mati mau nuli jenggelek, lungguh sarta caturan. Gusti Yesus banjur masrahake nom-noman mau marang embokne. Wong kabeh padha wedi lan banjur ngluhurake Gusti Allah tembungi, Ana nabi gedhe jumeneng ing antara kita. Gusti Allah wis rawuh arep nyelametake umate. Kabar bab Gusti Yesus kuwi sumebar sanegara Yahudi kabeh lan ing sakiwa tengene. Naliko Yohanes Pembaptis mireng kabar bab Gusti Yesus mau saka para sekabate nuli nimbali sekabate loro diutus sowan Gusti Yesus didawi matur menopo panjenengan menika Sang Kristus ingkang sampun kaweco badhe rawuh menapa kawula kedah ngentosi tiang sanesipun sekabat loro mau nuli padha sowan marang Gusti Yesus sarto matur Nabi Yohanes Pembaptis ngutus kawula kekalih nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Menapa panjenengan menika Sang Kristus ingkang sampun kaweca badhe rawuh? Menapa kawula sami kedah ngentosi tiang sanesipun? Nalika semono, Gusti Yesus lagi marasake wong akeh sing padha lara. Demi-demi ditundungi lan wong buta diwarasake nganti bisa ndeleng. Gusti Yesus nuli ngandika mangkene, "Balya, Nabi Yohanes aturana pirsa apa sing kok deleng lan kok rungu? Matura yen wong wuta padha bisa ndeleng, wong lumpuh bisa mlaku, wong lara kusta padha waras, wong budhek bisa ngrungu, wong mati ditangekake, lan Injil diwartakake marang wong miskin." Bejo wong sing atine ora mangu-mangu karo aku. sawise para utusane Nabi Yohanes Pembaptis mau padha mulih. Gusti Yesus nuli ngandika akibab Nabi Yohanes marang wong akeh mengkini. Yen kue padha marani Nabi Yohanes ana ing ora-ora samun. Sejatine apa sing kok teleng ana ing kono? Apa glagah sing kanginan? Apa sing arep kok sawang? Apa wong sing nganggo sandangan mentering? wong-wong sing sandangane mentereng lan wong sing uripe mewah kuwi manggoni ana ing kraton. Coba kondo, kowe padha lunga menyang ora-ora samun mau arep apa? Apa arep ndeleng nabi? Ya bener, malah ngungkuli nabi. Awit Nabi Yohanes kuwi utusan sing tekane wis kaweca ana ing kitab suci mengkini. Pangantikane Gusti Allah, iki utusanku, sing tak utus ndisi ilakumu supaya nyawisake dalan sing bakal kok kambah. Sabanjure Gusti Yesus ngandiko, "Tembungku iki katekno. Yen saka antarane wong kabeh sing urip ana ing donya iki, ora ana wong siji wae sing luwih unggul ketimbang karo Nabi Yohanes Pembaptis. Iwa semono sing cilik dhewe derajate ana ing peperintahane Gusti Allah." Kui luwih luhur ketimbang karo Nabi Yohanes. Wong akeh klebu uga para pegawe pajek, padha krungu pangandikane Gusti Yesus mau. Wong-wong kui wis padha mretobat sarta padha njaluk dibaptis dening Nabi Yohanes. Nanging wong-wong Farisi lan para ulama padha nampik kersane Gusti Allah tumrap dheweke. Mulane padha ora gelem dibaptis dening Nabi Yohanes. Gusti Yesus nuli ngandika meneh. Wong-wong golongan iki arep dak upamaake lan kena dipadhakake karo sapa? Wong-wong kuwi kaya bocah-bocah sing padha tulanan ana ing pasar, sing sakrompol kondo karo liyane. Aku nglagokake lagu penganten. Kowe kok ora padha joget? Wis dak kidungake lagu pelayatan. Kok padha ora nangis? Nabi Yohanes Pembaptis, panjenengane siam lan ora ngunjuk anggur, kok unekake. Kuwi wong kepanjingan demit. Putrane manungsa rawuh. Panjenengane dahar lan ngunjuk kok unekake. Delengan wong gragas, wong sing seneng dem-deman, kancane pegawe pajak lan wong olo. Senajan mengkono, sing bener kuwi kawicaksanane Gusti Allah. lan diakoni dening wong-wong sing padha nampani kawicaksanane mau. Ana wong Farisi jenenge Simon. Naturi dahar Gusti Yesus ana ing omai. Gusti Yesus nuli rawuh ing oma mau lan lenggah dahar. Ing kutha kono ana wong wadon tuna susila. bareng krungu yen Gusti Yesus lagi dahar ana ing omahe wong Farisi. Wong wadon mau teka mrono nggawa botol isi lenga wangi. Wong wadon mau ngadeg ana ing burine Gusti Yesus, cedhak sampeyane karo nangis. Luwe dleweran tumetes nelesi sampeyane mau. Kang nuli diusapi nganggo rambute, diambungi lan dilengani nganggo lenga wangine. Simon wong Farisi sing ngaturi dahar Gusti Yesus weruh apa sing ditindakake dening wong wadon kuwi. Wong Farisi mau musik ing atine. Yen Yesus kuwi nabi temenan, mesti iya pirso. Yen wong wadon sing demek sampeyane kuwi wong tuna susila. Mulane Gusti Yesus nuli ngandika marang Simon, "Simon, aku arep omong sedidik karo kuwe." Wangsulane Simon, "Monggo, Guru." kawulo aturi ngantika akan. Gusti Yesus nuli ngantiko, Ana wong loro sing padha duwe utang marang tukang mutang aki. Sing siji utange 500 dinar. Sijine 50 dinar. Wong loro mau padha-padha ora bisa nyaur utangi. Mulane wong sing mutangake nuli nglilakake utange wong loro mau. Saiki aku takon. Ing antarane wong loro mau, endi sing luwih gedhe tresnane marang wong sing mutangake mau? Kawula kinten inggih tiang ingkang sambutanipun langkung kathah wau. wang sulani Simon. Pangandikane Gusti Yesus, bener. Gusti Yesus nuli mirsani wong wadon mau banjur ngandika meneh marang Simon. Kowe ra weruh wong wadon iki. Nalika aku mlebu omahmu, kowe ora nyawisi banyu kanggo wisuh sikil. Nanging wong wadon iki wis nelesi sikilku serono luweh, banjur diusapi nganggo rambute. Nalika aku mlebu ing omahmu, aku ora kok ambung. Nanging wong wadon iki ngambungi sikilku marambah-rambah. Wiwit aku teko ana ing kene. Kowe orang lengani rambutku. Nanging wong wadon iki wis ngelengani sikil ku nganggo lenga wangi. Ngretiyo, saka katresnane wong iki sing semono gedene, ketitik sepiro aboting dosane sing wis diapura dening Gusti Allah. Wong sing nampani pangampura mung sedidik, katresnane iyo sedidik. Gusti Yesus nulingan marang wong wadon mau, dosa-dosamu wis diapura. wong akeh sing padha bebarengan mangan karo Gusti Yesus nuli padha rerasanan. Wong kuwi sapa kok wani-wani ngapura dosane manungsa? Nanging Gusti Yesus ngandika marang wong wadon mau, "Pengandelmu sing mitulungi kue, wis lunga kanthi slamet."